حميدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيده واشهد ان محمدا عبده ورسول وسلم تسليما مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم ان شاء الله تعالى katika hii muda mkomba tuko nayo tutakumbushana kuhusu hii kitabu ya la arba hizi misingi minne Islam na vile vile mambo mawili ni muhimu zaidi mtu kuweza kuyafahamu kwa uzuri. Isiwe mtu atafahamu tauhidi kwa jina peke yake bila kufahamu maana yake, ama mtu akafahamu shirk, neno shirk, lakini shirki yenyewe haifahamu. Inafaa, inafaa uelewe shirk na ufahamu shirk ni nini shirk, na insha Allah taala yote tutaipata katika hii kitabu Qawaidul Arba na Sheikh rahimahullahu taala ameanza kitabu yake na bismillahi rahmani rahim, akiiga kitabu ya Allah subhanahu wa taala, utapata inaanza na na jina ya Allah. Kwa hiyo anasema bismillah, kwanza kuhitajia usaidizi kwa Allah subhanahu wa taala. Arrahman, Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, na rahim, na rehema hasi kwa wale walioamini peke yao siku ya Kiyama. Anaanza kitabu chake na kuomba dua akisema as'alullah al-karim yani namuomba Allah mkarimu rabbal arshil azim mola wenye arshi kubwa an yatawallaka fi dunya aweze kukuhifadhi katika haya maisha ya dunia wala akhira na akhira vile vile akuhifadhi katika haya maisha ya dunia kutokamana na kila upotovu kutokamana na kila eh, kuenda kinyume na amri zake na vile vile akhira kuhifadhi kutokamana na moto na kukuingiza katika katika janna anasema wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunt na vile vile akujalie ama akufanye ni mwenye kubarikiwa sehemu yoyote ambapo kwamba utakuwa ani Allah akujalie kuwa na baraka katika umri wako katika familia yako katika elimu yako ujalie uwe na baraka sehemu yoyote ambapo kwamba utakuwa kisha anasema wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakara na Allah kujalie miongoni mwa wale ambao kwamba wakipata zile neema za Allah wanakuwa wenye kushukuru ukipata neema ya Allah unakuwa mwenye kushukuru na Allah amefunganisha baina ya mtu kuzidishiwa neema akafunganisha na nini na kushukuru anasema la in shakarta la azidannakum lau kama mtashukuru Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia. Kwa hivyo anasema Allah akujalie miongoni mwa wale wenye kupata zile neema wanakuwa wenye kushukuru. Wa idhabtulia na vile vile wakipata mitiani sabara wanakuwa wenye kusubiri. Ukipata mitiani umepoteza mali, umepoteza mtu wako, umepoteza kazi, unakuwa mwenye kusubiri, unakuwa mwenye kukimbilia ile subra. Kisha jambo la tatu anasema wa idha adnaba astaghfara na ukifanya dhambi unakimbilia istighfar, unakimbilia kuomba msamaha. Yaani Allah kujalie miongoni mwa wale wanapokosea wakafanya dhambi wanakimbilia kuomba msamaha. Kisha anasema fa inna haulai thalatha, hakika haya mambo matatu unwanu saada, ni katika mambo ya kupelekea mtu kupata furaha, ama ni katika kifunguo ya furaha. Na mwanadamu siku zote utapata anaishi katika haya mambo matatu ima anaishi katika neema za Allah ambapo kwamba inahitajia kushukuriwa ama vile vile anaishi katika mitiani ambapo kwamba inahitajia mtu kusubiri kutokamana na ile mtiani ama vile vile yuko katika madhambi ambapo kwamba dawa yake ni kuomba msamaha kwa sababu dawa ya madhambi ni mtu kuomba msamaha kwa hivyo mtu akiwa na haya mambo matatu amepata funguo ya furaha yani ataishi katika maisha yenye eh, yenye kufura, kufurahika kisha anaanza kitabu chake vile vile akisema ilamu fahamu ama tambua arshadaka li tuati Allah akuongoze akuwezeshe katika kumtii yeye akuweze kukupatia nguvu na uwezo ya kuweza kumtii na hapa toa ni sehemu mbili kutii Allah katika kufuata yale ambayo kwamba amekuamrisha na vile vile kuwa mbali na makatazo hiyo ndio toa kumtii Allah unafuata yale yote ambayo kwamba amekuamrisha na vile vile unawacha yale makatazo kisha anasema anna hanifia kuwa neno hanifia millata ibrahim ni mila ya ibrahim alayhi salam nao ni mila gani kwa sababu neno hanifia ni mila ya mtu aliyemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na akaepukana na asiyekuwa Allah akaepukana na sampuli zote na za shirk akawa amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika kumpwekesha kisha anasema mila yenyewe antaabuda Allah ni mila ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu yeye peke yake tu kwa sababu inawezekana mtu akawa anamwabudu Allah lakini akawa anaabudu na vitu zingine hiyo bado utakuwa huko katika hii mila ya Ibrahim Mila ya Ibrahimu ni kumwabudu Allah peke yake tu, mukhlisan lahu din, na kumtakasia dini, ikawa amali zako zote unafanya kwa ajili ya Allah. Utaki kuonekana, utaki kusifiwa, wewe unamwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala amali zako zote, ukawa na ikhlas katika hizo amali zote ambapo kwamba unazifanya. Kisha anasema wabidhalika amara Allahu jamia nas, na kwa ajili ya hiyo hanifia mila ya kumwabudu Allah peke yake na kujitenga uh, mbali na aina zote za shirk kwa ajili ya hiyo Allah ameamrisha watu wote washikamane na hiyo mila kisha anasema wa khalaqahum laha na akawaumba kwa ajili ya hiyo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba ili tuweze kumwabudu yeye peke yake tu na tusimshirikishe na chochote kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aliposema wama al jinna wal insa illa liya'budun kuwa sikuumba majini na wanadamu kwa jambo lingine isipokuwa ni abudu na akasema Ibn Abbas akasema maana ya illa liyabudun yuwahidun wanifanye mimi kuwa ni mpweke tu peke yangu yani ibada zao zote wanielekezee mimi peke yake kisha anasema fa idha arafta unapotambua hiyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba ili uweze kumwabudu yeye peke yake na umtakasie dini, basi fahamu anna, anasema fa idha arafta anna Allah khalaqaka, unapofahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba liibadati, ili uweze kumwabudu yeye peke yake, faalamu, basi fahamu na uelewe anna alibada, kuwa na ibada la tusamma alibada, iwezi itwa ibada illa maa tauhid, mpaka iwe na tauhid ili ibada yako ikubaliwe na Allah, amali zako zikubaliwe na Allah, lazima mwenye kutenda ile ibada awe na tauhid. Anasema kama anna swalata, kama ilivyokuwa swala la tusamma swalata, haiwezi kuwa swala ila ma'a tahara, paka mwenye kutekeleza awe tahir, awe na udhu. Tunajua bila shaka mtu hawezi kuswali pasina kuwa na udhu. Vile vile ibada haiwezi kuwa ibada paka mwenye kutenda awe na tauhidi anasema faidha dakhala shirku fil ibada shirki inapochanganyika na ibada ama inapoingia katika ibada fasadat inaharibu ile ibada na hapa inategemea ni shirki gani ikiwa ni shirki ndogo itaharibu ile ibada peke yake lakini kama ni shirki kubwa inabatilisha ibada zote kwa jumla kama tutakavyokuja kuona anasema kal hadathi idha dakhala fi tahara kama ile hadath mtu anapokuwa akona udhu yake ama yuko tahir kisha akafanya mojawapo ya kuharibu ile udhu anajua bila shaka udhu yake imeharibika hata uende ikawa mtu anaswali baada ya kuwa ameswali uh, labda raka ya kwanza ya pili akakumbuka kuwa ana udhu bila shaka tunajua lazima aondoke aende akatawadhi iwezekani swala ikiendelea kama mtu ana udhu kwa hivyo anasema ametoa mfano kama vile mtu anapokuwa ametwahirika kisha akapatikana na na hadath itakuwa bila shaka ile nini yake imeharibika kwa hivyo hapa tunaona eh, kuwa shirki inapoingia katika ibada inaharibu ile ibada na aya zimekuja nyingi za kuonesha mambo kama yale. Hasa tukiona sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, kwanza shirki inabatilisha amali ya mtu yote shirki kubwa. Na shirki ni nini? Shirki ni kuelekeza miongoni mwa ibada kwa asiyekuwa Allah. Shirki si kuabudu sanamu peke yake lau mtu atakuwa anaswali kwa ajili ya Allah anafunga kwa ajili ya Allah lakini kuchinja anachinja kwa asiyekuwa Allah huyo anahesabiwa ni mushrik na anabatilisha amali zake lau mfano ibada ni mia moja ibada tisa mtu akawa anafanya kwa ajili ya Allah hii ya kufikisha mia akafanya kwa asiyekuwa Allah anahesabiwa ni mushrik aziangalie zile zote kwa hivyo eh, hii shirki maana yake ni mtu aelekeze miongoni mwa ibada yote kwa asiyekuwa Allah kama ibada ya kuchinja ama ibada ya kuweka nadhiri ama ibada eh, ya, ya kutaka kinga ukataka kinga kwa asiyekuwa Allah kama venye watu wanavyotaka kinga kwa majini na kadhalika hizi zote zinawaingiza katika shirk na zinabatilisha ile amali ya mtu kwa jumla na vile vile shirk kama tunavyoona pia inaharamishia mtu kuingia katika janna inafanya mtu inakuwa ni haramu yeye kuingia katika janna lau atakufa na shirk Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu man yushrika billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna yote mwenye kumshirikisha Allah anaharamishiwa kuingia katika janna wa ma'wahum nar na makazi yake itakuwa ni moto wa mali dhalimina min ansar nao madhalimu washirikina watapata wasaidizi wa kuondoa katika hiyo moto wa jahannam na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni sahihi hadithi ya Jabir radhiallahu anhu anasema qala ata nabiyyu sallallahu alayhi wasallam rajulan kuna mtu alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah mal mujibatani ni wajibu gani niambie wajibu mbili faqala rasul sallallahu alaihi wasallam mtume akasema man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna Yoyote mwenye atakufa hali ya kuwa alikuwa mshirikishi Allah na chochote, basi huyo ataingia katika janna, itakuwa ni wajib yeye kuingia katika janna. Waman mata, na ule ambaye kwamba atakufa yushriku billahi shay'an, na hali ya kuwa alikuwa anamshirikisha Allah na chochote dakhala nar, atakuwa mwenye kuingia katika moto wa jahannam. Kwa hivyo hizi ni wajibu mbili ambapo kwamba ziko yoyote mwenye kufa kama alikuwa mshirikishi Allah, huyo bila shaka ataingia janna, haina shaka na yote mwenye kukufa aliyakuwa alikuwa anamshirikisha Allah basi itakuwa ni haramu yeye awezi ingia katika katika janna itakuwa ni haramu kwake kisha tumesema tuliposema kuwa shirki inabatilisha amal Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na kuonya mitume kuonesha uzito wa shirki akaanza na, kuka, na kuonya mitume aliyakuwa mitume hawezi kufanya shirka abadan lakini uzito wa shirki akaanza kuwaonya akasema laqad uhiya ilaika anaambia mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka tumekufunulia wewe tumekuletea wahi wewe wa ila alladhina min qablik na wale waliokuwa kabla yako la in ashrakta lau kama mshirikisha Allah la yahbatanna amaluk amali yako yote itaporomoka wala takunanna min alkhasirin na utakuwa miongoni mwa wale wenye kupata hasara huyo ni mtume anawaambiwa hivyo je watu wengine wa kawaida ndio watanafaa kuwe mbali zaidi na shirka kisha katika nyingine pia anasema walau ashraku lahabitu anhum ma kanu yaamalun, na lau kama mngemshirikisha Allah yangeporomoka yote yale ambayo kwamba mlikuwa mmefanya. Mtu ameswali mwaka nyingi E, amehiji amefanya kila aina ya kheri, hata labda mwingine ametoa mpaka kiwanja akajenga msikiti akafanya kila aina ya kheri, lakini akimshirikisha Allah yanabatilika zote zile amali zake, zote zinakuwa zenye kuharibika. Kwa hivyo mtu anafaa eh, ajichunge sana kutokamana na shirka na ndiyo dhambi ambayo kwamba lao mtu atakufa nayo hawezi kusamewa lakini mtu akikufa na hizi madhambi zingine zinakuwa katika mashiatillah Allah atamwadhibu kiasi fulani kisha atatolewa katika moto lakini shirki mtu akifa nayo awezi kusamewa abadan kwa hivyo ni kitu ambao kwamba ni hatari zaidi kwa hivyo ndio Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema faida arafta anna shirka unapofahamu kuwa shirka idha khalata alibada, inapochanganyika na ibada, afsadaha, inaharibu ile ibada, wa ahbata alamal, na ikabatilisha ile amali yenyewe, waswara swahibuhu, na ikawa yenye kupelekea mwenye kufanya ile shirk min alkhalidina fi nar, kukaa milele na milele motoni. Arafta, basi fahamu na uelewe, anna ahamma ma kitu ambacho kwamba ni muhimu zaidi kwako wewe ama kitu ambacho kwamba inafaa uipatie kipawa mbele zaidi wewe maarifatu dhalik uweze kufahamu shirki ni nini na uweze kufahamu tauhidi ni nini ukifanya hivyo anasema la'alla Allah huenda Allah subhanahu wa ta'ala an yukhallisaka min hadhihi shabaka huenda Allah akakutoa katika hii mtego wa shetani kwa sababu ni mtego ni kama mfano mwenye kuvua samaki Akivua samaki anaweka chakula ya samaki mbele. Kwa hivyo samaki kiona ile chakula inadhania kuwa ni chakula, kumbe ndio inatolewa katika katika maji. Na vile vile shirki katika umma imekuwa hivyo. Ona leo hii sisi katika mujtama masala ya dua. Dua leo hii haiwezi kuombwa mpaka lazima ubani ihudhurie. Watu wamekaa lakini dua haiwezi enda paka ubani ikuje. Ubani ikikuja sasa watu wanaamini sasa dua imeenda. Sharti iko wapi ya dua katika ubani? bali wacha hiyo bali kuna watu wengine wananuia kabisa katika ubani sisi tulikuwa tumeketi sehemu fulani kulikuwa na hakika ikawa kuna mtoto fulani analeta ubani kwa sinia Aa, ah, kwa sahani kidogo anasema kila mtu achukue moja moja nikauliza hii ni ya nini anasema hii unachukua unanuia shida zako zote na kuangalia tukoona wamama jikoni wapi kila mtu anazungumza na ubani kisha baadaye inakusanywa inawekwa kwa moto mtu anaamini sasa dua yake imeenda hii ni shirka hii ni shirki kwa sababu anaitakidi kuwa ile ubani ndio ina uwezo wa kufikisha mo. Yaani wewe sasa unazungumza na ubani, wewe unazungumza na Allah mpaka lazima uzungumza na hiyo ubani kisha iweko kwa moto alafu sasa ile moshi inaenda na dua. Kwa hivyo unapata ni shirki ambayo kwamba imeingia katika mujtama pasina watu kufahamu. Ni mtego wa shetani ambao kwamba umetuingiza. Na baadhi ya watu ukiwaambia hii ni shirki wanasema shirki gani? Au wanajua shirki ni kuabudu sanamu. Hakuna mtu yote anaabudu sanamu na watu wakawa na fikra madamu wewe ni Muislamu hata ufanye nini hakuna kitu inaweza haribu Uislamu wako madamu umesema la ilaha illallah hata uchinje kwa asiyekuwa Allah hata ufanye nini wewe utakuwa uko sawa la lazima ufahamu kuwa shirki iko katika mujtama na shirki ambayo kwamba imeingia katika mujtama zaidi ni hii ya kuomba dua katika ubani na ingine vile vile ni shirki ya kuchinjia majini tunajua katika watu kulinda maboma zao leo hii wanachinja ili kuogopa shari ya majini ama jini inapoingilia mtu inatoa sharti lazima ichinjiwe kwa hivyo watu wanaichinjia watu kuchinjia zile majini ni katika ushirikina lau hata kama mtu atakuwa na swali swala zote lakini baada ya kuchinja akachinja kwa asiyekuwa Allah huyu atakuwa amefanya shirka ona Allah ameshikanisha hii swala pamoja na kuchinja aliposema fasalli lirabbika wanhar swali kwa ajili ya Allah na vile vile uchinje kwa ajili ya Allah lakini leo watu wanachinja kwa asiyekuwa Allah kwa ajili ya kuogopa shari ya majini na kadhalika bali wengine hata nadhiri wanaweka kwa majini na vitu zingine kwa hivyo anasema unapojifundisha kujua shirk ni nini huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakutoa katika hiyo mtego ya shetani nayo ni wahia shirku billah nao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika bimaarifatu arba'a kawaida ذكرها الله ta'ala fil kitab na hii ndio tutaona hizi misingi mine ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake. Kwa hivyo tukienda katika alqaidatul ula, kaida ya kwanza anasema antaalama, ni wewe ufahamu ama uelewe anna alkuffara alladhina qatalahum rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa wale makafiri nyakati ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kwamba mtume aliwapiga vita eh, mukiruna wao walikuwa wakikiri anna Allah huwa al-khaliq, kuwa Allah ndio mwenye kuumba, arraziku na mwenye kuruzuku, almuhyi na yeye anapatiana uhai, almumitu na yeye anafisha, anafanya mtu anafariki, almudabbiru li jami'il umur, na yeye anaendesha mambo yote kwa jumla. Ni wewe uelewe kuwa eh, wale washirikina walikuwa wanakubali kuwa mwenye kuumba ni Allah, mwenye kuruzuku ni Allah, eh, mwenye kuendesha kila kitu ni Allah eh, lakini wao kuamini huko kote walam yudkhiluhum dhalika fil islam lakini ilikuwa ndio sasa wamekuwa waislamu kwa sababu wanaamini hilo kwa sababu walikuwa wanaamini hivi lakini katika ibada wanaabudu asiyekuwa Allah wakiulizwa nani ameumba wanasema ni Allah lakini katika kuabudu wanaabudu masanamu na miti na vitu vingine kama tutakavyokuja kuona kwa hivyo mtu tu kuamini peke yake haipelekei mtu kuwa muislamu na leo utapata baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba pia wanajitahidi katika dawa, hasa kama wale ndugu zetu matabligh. Mara nyingi utapata wanalingania sana hii hii, hii, hii namna watu wafahamu kuwa mwenye kuumba ni Allah, mwenye kuruzuku ni Allah, mwenye kupatiana uhai ni Allah. Hii si dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hata makafiri wanaamini hivyo. Hata sasa hivi uende pale nje uambie watu njooni mjue kuwa Mwenyezi Mungu ndio amewaumba, yeye ndio anawaruzuku. Kila mtu atatingisha kichwa, hakuna mtu atakataa. Lakini shida iko wapi? Ni katika kuabudu Mwenyezi Mungu. Hapo ndio kuna shida. Hapo ndio kuna shida. Kwa hivyo anasema na dalili ya kuonesha hilo kuwa wao walikuwa wanakubali Allah ndio mwenye kuendesha kila kitu, anasema kul man yarzukukum minas samai wal ard. Wa, waambie Mtume anaambia waambie nani anawaruzukuni eh binguni kwa, kunye, kwa kuleta mvua na ardhini kupatikana yale mazao waman yamliku sam'a wal absar na nani mwenye kumiliki masikizi anafanya mnasikia na anafanya mnaona waman al hayya min almayyit na nani anatoa kilichokuwa hai akatoa ndani yake maiti ama, ki, ama kilichokuwa kimekufa akatoa ndani yake maiti anasema Ah, wa yukhriju almayyita min alhayy wa man yudabbiru alamra na nani mwenye kuendesha haya mambo yote. Hii haya maswali ukiwauliza wale ambao kwamba si Waislamu, kauliza haya maswali fasayakuluna Allah, watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ndio mwenye kufanya yale yote. Fakul afala tattaqun, waambie je, muogope Mbona muabudu yeye? Mbona mumchi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mkijua yeye ndio mwenye kufanya yale yote. Kwa hivyo hii inaonesha wazi kuwa wale wasiokuwa waislamu wanaamini tauhid rububia wanaamini utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hata unapowalingania usiwalinganie katika hili kwa sababu hii tayari wanaamini hakuna mtu ambao kwamba amini isipokuwa watu wachache zaidi lakini watu wengi wanaamini kuwa mwenye kuwaumba ni Allah mwenye kuruzuku ni Allah lakini wao kuamini hiyo peke yao iwapelekei wao kuwa waislamu mpaka waelekeze ibada zao katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasema eh, qaidatu thani ama ka msingi wa pili nasema annahum yaqulun wao walikuwa wakisema kwa sababu tayari wanamjua Allah ndio ameumba kila kitu mbona waabudu ya Allah wakiamrishwa waabudu huyo Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amewaumba hoja yao ni ipi anasema annahum yaquluna wao walikuwa wanasema ma da'awnahum, sisi hatuwaombi hizi vitu, watawajahna ilayhim, na kuzielekezea ibada zetu, illa talabul eh, qurba wal washafa, ila tunataka ukaribu na uombezi. Sisi hatuabudu hizi masanamu ama hizi vitu zote, isipokuwa tunataka mambo mbili tu, kwa sababu zinatukurubisha karibu na Allah na vile vile pia zitatuombea mbele ya Allah. Kwa hivyo hata wale wenye kuabudu mitume na nini, ukauliza mbona unaabudu? Nasema sisi tuabudu, lakini tunajua tuwezi fika mbele ya Allah pasina kupitia hao. Kwa hivyo wanafanya wale ndio wakati kati wao kuweza kuwafikishia maombi yao kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema eh, fadalilul qurba, dalili ya kuonesha kuwa wao walikuwa wanasema hizi vitu zinawakurubisha karibu na Allah ama zinaweka karibu na Allah anasema walladhina tahadhu min dunihi na wale ambao kwamba wamefanya wengine huwa ndio walinzi wao aulia kinyume na na Allah wakiambiwa mbona mnaabudu hizi vitu zingine na nini wanasema mahna abuduhum sisi hatuziabudu hizi vitu illa liyukarribuna ila Allah zulfa isipokuwa zinatufanya sisi kuwa karibu na Allah kwa hivyo walikuwa wanajitetea wakisema hizi vitu zinawafanya kuwa karibu na Allah kisha Allah anasema inna Allaha yahkumu bainahum ma hum fihi yakhtalifun Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu siku ya kiyama kwa yale ambayo kwamba walikuwa wamekhtalifiana juu yao kisha Allah anasema inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun Allah anasema waongozi watu ambao kwamba ni waongo kwa sababu hoja yao ni ya uongo wao wanaabudu hizo vitu lakini wakiambiwa wanatoa wanadanganya kuwa sisi hatuziabudu lakini asili wanaziabudu kwa hivyo Allah anasema aongozi watu ambao kwamba ni waongo kafarun aliyakuwa ni makafiri wamekufuru lakini hoja yao wanaonesha kuwa ni watu wazuri lakini ni waongo hawasemi yale ambayo kwamba wanasema si ndio iko katika moyo zao moyo zao wanaziabudu zile vitu lakini wakiulizwa wanasema sisi hatuziabudu isipokuwa hizo zinatukurubisha karibu na Allah kwa hivyo Allah akawaita ni waongo na vile vile ni wenye kukufuru wadalilu shafaa na dalili ya wao kusema kuwa hizi vitu ndio zitakuwa waombezi wao mbele ya Allah anasema Allah subhanahu wa ta'ala wayabuduna min dunillah wanaabudu asiyekuwa Allah ma la yadhurruhum vitu ambavyo kwamba ziwezi kuwadhuru wala yanfa'uhum na wala ziwezi kuwanufaisha lakini wakiwakatazwa mbona mnaabudu hizi vitu wanasemaje wayakuluna haula isfa'una inda Allah wanasema hizi vitu ndio zitatuombea mbele ya Allah kwa hivyo dalili yao wanasema kuwa hizi vitu ndio zitatuombea mbele ya Allah hizi ndio zitatuombea uombezi kuwa sisi tulikuwa tunataka kumwabudu Allah, lakini hatungeweza mpaka tupitie kwao. Wao ndio watufikishie shida zetu kwa Allah, kwa hivyo wao ndio watatuombea. Kwa hivyo hii vile vile ni dalili ya kuonesha kuwa wao walikuwa wanasema hizi vitu ndo zitawaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala anasema washafaatu shafaatani, kuwa uombezi kuna uombezi aina mbili. Anasema shafaatun manfiyah kuna uombezi ambao kwamba imekataliwa haiwezi kukubalika wa shafaatun muthbita na kuna shafaa uombezi ambao kwamba inakubalika ama shafaatun manfia ama shafaa iliyokataliwa ma kana tutlabu min ghairi llah ni ile ambayo kwamba inatafutwa kwa asiyekuwa Allah fima la yakdiru alayhi kwa kitu ambacho kwamba hakina uwezo illa Allah isipokuwa Allah ndio akona uwezo na ile kitu wa dalilu qawluhu ta'ala Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bayn fi wala hullatun wala shafa'a anasema tueni katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku kabla ijawafikia siku ambayo kwamba itawafaa yani itakuwa mambo ya fidia yote ama utoe kiasi fulani e, ili uweze kujiokoa wala rafiki wa kuweza kukuombea kisha Allah anasema wal kafiruna humudh na makafiri ndio watakuwa ni madhalim zaidi kwa hivyo inaonesha hiyo shafaa ambayo kwamba wao wanadai pale haiwezi kuwasaidia kisha katika Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema washafaatun muthbita na shafaa inayokubaliwa hiya allati tutlabu min Allah ni ile ambayo kwamba inatafutwa kutoka kwa Allah washafiun eh, mukramu na ule mwenye amepatiwa idhini ya kuombea watu amekirimiwa bishafati amekirimiwa kuwa wewe unaweza kuombea watu walmashfuu lahu na ule mwenye kuombewa vile vile man radhiya Allahu qaulahu wa amaluhu baada alidhn ni mtu ambaye kwamba Allah ameridhika na kauli yake yani alikuwa ni mtu wa tauhid lakini alikosea hapa na pale kwa hivyo Allah ameridhika na kauli yake yani bimaana alikuwa ni mtu wa tauhid kwa hivyo ataombewa baada ya yule mwenye kumwombea kupatiwa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapa tunaona shafaa itamfaa tu mtu ambaye kwamba alikuwa na tauhid lakini alikosea katika haya madhambi mengine ambao kwamba si shirk kwa hivyo akawa katika moto, ataombewa, atatoka katika moto. Lakini mtu ambaye kwamba ni kafir ama mushrik, hakuna shafaa ambaye kwamba anaweza kuombewa ikamtoa katika moto. Kwa hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema man ladhi yashfau indahu illa idhn, ni nani ambaye kwamba anaweza kuombea yote mbele ya Allah mpaka apate idhini kutoka kwa Allah. Hakuna mtu yote anaweza jitokeza wakati anaombea watu, iwezekani mpaka mtu akuwa amepata idhini kutoka kwa Allah, na ule mwenye kuombewa lazima akuwe ni mtu ambaye kwamba Allah amemridhia. Allah anasema wala yashfauna illa liman irtadha, na wala hakuna mwenye kuombewa isipokuwa yule ambaye kwamba Allah amemridhia. Lakini ama wale wasio mashirikina na wengine, shafaa iwezi kuwafana chochote. Allah anasema wama lidhalimina min hamimi wala shafi wala shafiin yutaa, ani wale makafiri ama washirikina, hakuna uombezi yote itawafaa ani kuombewa wala rafiki yoyote ambao kwamba anaweza kuombewa akakubaliwa ile shafa yake, yani ikakubaliwa ile shafa Naam, kwa hivyo tukienda katika kaida ya tatu anasema alqaidatu thalith anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam dhahara ala unasi ani mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa utume ama vile vile alipopewa utume aliwakuta watu mtafarikina fi ibadatihim wamefarikiana katika ibada yao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa watu ambao kwamba wamefarikiana katika ibada zao, yani walikuwa waabudu kitu moja tu, walikuwa wamefarikiana katika ibada, yani wanaabudu vitu tofauti tofauti. Anasema minhum man yaabudu shamsa wal qamar, wengine walikuwa wanaabudu jua na mwezi wa minhum man yaabudu almalaika, na wengine walikuwa wanaabudu malaika. Wa minhum man eh, yaabudu anbiya, na wengine walikuwa wanaabudu mitume. Wasalihin, na wajawema waliofariki wa minhum man ya'budu al-ashjar, na wengine walikuwa wanaabudu miti wal ahjar na, na mawe. Kisha anasema wakatalahum rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume akazipiga vita hizo dini zote, walam yufarriqu bainahum, akufarikisha na kusema afadhali wale wenye kuabudu mitume wao ni bora kuliko wenye kuabudu miti ama wale wenye kuabudu wajawema ni bora kuliko wenye kuabudu mawe na kadhalika. La, akuwafarikisha Kwa nini? Kwa sababu wote wako katika shirku wote wanaabudu asiyekuwa Allah. Na dalili ya hiyo Allah anasema waqatiluhum, wapigeni vita, hata la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah, ili sipatikane fitna yote, yani maana yake sipatikane eh, aina yote ya shirka ama sipatikane ibada yote isipokuwa dini yote hiyo ni kwa ajili ya Allah ibada zote aelekezewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ni kama Allah alivyotaja katika aya nyingine aliposema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an yani muabuduni Allah na msimshirikishe na chochote kumaanisha chochote ile siabudiwe kitu kingine yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo hii aya imetaja chochote ile si wajawema wala si mitume wala nini ibada yote hiyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na dalili ya kuonesha watu walikuwa wanaabudu jua na mwezi anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala za kuonesha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala laylu wan nahar ni usiku na mchana washamsu wal qamar na jua na mwezi kisha anasema la tasjudu lishams msisujudie jua wala lilqamar wala ile mwezi kwa hivyo swali inakuja tusujudie nani akasema wasjudu lillahi alladhi khalaqahun msujudieni Allah ambaye kwamba yeye ndiye ameumba hizi hizi vitu zote in kuntum iyyahu taabudun ikiwa kweli mnamwabudu Allah ama ikiwa kweli mnataka ibada zenyu zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni dalili ya kuonesha watu walikuwa wanaabudu jua na mwezi wakakatazwa kuhusu hiyo kuwa muabudu Allah, wasione kwa ajili mwezi ni kubwa ama mwezi kwa sababu ndio inaanza ndio mwezi ingine ianze, watu wakaanza kuiabudu, wakakatazwa wamsudia Allah ambapo kwamba ndio ameziumba hizo hizo jua na mwezi. dalilul malaika, na dalili ya kuonesha watu walikuwa wanaabudu malaika kauluhu taala, Allah anasema wa yawma yahshuruhum jamia, na siku ambapo kwamba Allah atakusanya watu wote, yani siku ya Kiyama. Thumma yaqulu lilmalaika kisha wataelezwa wale malaika ulai iyakum kanu yaabudun wataulizwa je hao watu walikuwa wakiwaabudu nyinyi ani watu wamekusanywa katika kiwanja moja kisha malaika wataelezwa je hao watu walikuwa wanawaabudu nyinyi malaika watasemaje qalu subhanak tusema hakika Mwenyezi Mungu umetakasika kila upungufu anta waliyuna min dunihim mm, wewe ndio mlinzi wetu kinyume na wao bal kanu yaabuduna aljinna bali hao walikuwa wanaabudu majini aktharhum bihim mu'minun na wengi wakawa wameelekeza imani zao kwa majini na hii ni kitu ambacho kwamba inaonekana wazi watu leo imani zao ziko kwa majini zaidi lakini wakiulizwa mtu anasema ni malaika sema hii ni malaika na kadhalika hata wale wenye kuombea watu na kadhalika wakifanya zile mambo zao wanasema ni malaika wamewaletewa wahi lakini utapata bila shaka ni majini kwa hivyo malaika watakuwa wenye kuruka waseme hao walikuwa wanaabudu majini na imani zao wakawa wamezielekeza zaidi kwa majini. Ndiyo wale wasiokuwa Waislamu tunajua wengine wanaabudu Jibrili alayhi salam wanaposema wanaabudu Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wakikusudia kuwa ni Jibril. Kwa hivyo kuna watu wanaabudu malaika kwa hivyo wakawa hii inaonesha wazi kuwa siku ya kiyama malaika watawaruka kuwa nyinyi mlikuwa mtuabudu sisi, bali mko mnaabudu majini na wengine. Wadalilu anbiya, na dalili ya kuonesha watu walikuwa wanaabudu mitume mpaka leo tunajua sio kwa Waislamu wanaabudu Isa alayhi salam, wanaabudu Yesu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Anasema Allah kuwa siku ya kiyama Yesu ataulizwa ama Isa alayhi salam atakuwa mwenye kuulizwa. Je, wewe ndio uliambia watu wakufanye wewe na mama yako kuwa ni miungu miwili kinyume na Allah? Yeye atasemaje? kala subhanaka. Atasema hivyo hivyo kama venye malaika walivyosema. Anasema ma yakulu li an akula ma laysa li bihaqi. Siwezi sema maneno ambayo kwamba si haki yangu mimi kusema hivyo. Siwezi sema watu waniabudu na si haki yangu kuabudiwa kwa sababu haki ya kuabudiwa ni ya Allah peke yake. Kwa hivyo yeye atasema kuwa sikuwaambia isipokuwa yale ambayo kwamba uliniamrisha kuwa muabuduni Mungu wangu na Mungu wenyu ambapo kwamba ni Allah. Eh? Lakini yeye alipopaa juu wao wakawa tena ndio wanaelekeza ibada kwake na wanakuwa wenye kumwabudu. Kwa hivyo siku ya kiyama watakuwa wenye ku, ku Isa atakuwa mwenye kuwaruka na kusema mimi sikuambia jambo kama lile kuwa niabudu mimi ama wanifanye mimi na mama yangu kuwa ni miungu miwili kwa sababu kuna wengine wanaabudu mama yake Isa alayhi salam kama wale le, lejo Maria na wengine wao wanasema waabudu mtoto wanaabudu mama kwa sababu mama ndo amepatikana kabla mtoto kwa hivyo akawa ameelekeza ibada kwa ule kwa hivyo siku ya kiyama itakuwa utakuwa mwenye kukanusha hayo kisha wa dalilu salihin na dalil ya kuonesha watu walikuwa wanaabudu eh, wajawema. Mpaka leo hii kuna baadhi ya watu wanaabudu wajawema. Ukienda mfano kama Lamu eh, ukienda sehemu zingine kama Sudan, Egypt, sehemu nyingi utapata makaburi nyingi sana watu wakiabudu pale. Wakiulizwa wanasema walikuwa ni watu wazuri au walikuwa wanafanya ibada na kadha, kwa hivyo wanakuwa wenye kuabudu. Ona Allah subhanahu wa ta'ala anatoa dalili kuhusu yule akisema, Allah anasemaje katika kitabu chake? Anasema ulaika alladhina yad'u ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila Hakika watu ambao kwamba hao watu wanawaabudu wao wenyewe katika uhai wao eh, wao wenyewe katika uhai wao walikuwa anasema ulaika alladhina yad'una, au watu wenye wamefariki wanaabudiwa yabtaguna ila rabbihim alwasila, hao wenyewe katika uhai wao walikuwa wanatafuta ukaribu kwa Allah kwa kufanya kila aina ya khairi, wakifanya kila aina ya ibada. Ayuhum akrab, kila mtu anafanya kadari ya uwezo yake ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhab, huku akitarajia rehema ya Allah na huku akiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao walipokufa watu wakawa tena wanawaabudu. Sasa Allah anawaeleza hali ya watu ambao kwamba nyinyi mnawaabudu, wao wenyewe katika uhai wao walikuwa wanatafuta ukaribu kwa Allah katika kufanya khairi, hawakuwa wao wanaabudu ati masanamu la wao walikuwa wanafanya khairi. Hata ukiona mtu sehemu ambapo kwamba kaburi yote inaabudiwa, hebu oji wale watu, mbona mnaabudu? Utaona watakutolea historia mzuri ya ule mtu, sema mtu alikuwa watu wakifunga wanawafuturisha alikuwa anatoa sadaka zaidi, usiku ilikuwa kiamu leili mpiti Sasa mbona watu wamuigi katika ile ibada, wanafanya shortcut? Sasa yeye anapokufa, sasa wanamwabudu yeye, yeye awafikishie maombi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yani ni mambo ambayo kwamba ni ajabu zaidi, na hii utapata alhamdulillah, kama Kibira, alhamdulillah, hiyo fikra hakuna, lakini sehemu zingine hasa ambapo kwamba watu wanazikwa, mfano kwenye boma labda mzee akikufa anazikwa kwa boma. Sasa unapata ule mama akipata shida yote, mara nyingi e, si jioni anaenda kulia pale kaburini, ona wewe eh, tangu kufe e, eh, watoto hawasikii na nini, naomba unisaidie e, hii mambo yote sitaweza peke yangu, analia pale kaburini. Asubuhi vile vile anaenda pale analia shida zake. Hata kuna baadhi ya watu, mtu ametafuta kazi nini, mambo iende vizuri, anaambiwa wewe, shida yako hujarudi kwa kaburi ya mzee wako wewe tafuta kaburi pale, mzee inaonekana amekukasirikia na anafanya bidii, anafika pale na analia kweli kweli, sema sasa, nisipofanya kazi nitaisha vipi? Naomba niwachilie na kadhalika na nini. Kwa hivyo watu wakawa wanaabudu watu ambao kwamba wamefariki. Kwa hivyo hii ni fikra ambayo kwamba ni ni potovu zaidi na leo utapata paka katika baadhi ya Waislamu wengine wanaenda pale wanafanya istighatha wanataka kuokolewa wale wamekaa na mke wake muda mrefu hajapata mtoto anaomba pale kwa kaburi ili ule amjalie apate mtoto na kadhalika kwa hivyo ndio Allah akazungumzia kuwa wenyewe walikuwa wanatafuta ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya ibada kwa hivyo watu wanafaa waige katika ile uzuri wafanye, lakini si wanaanza kuabudu wao, wakiona wao ndio wako karibu na Allah. Kwa hivyo wakieleza shida zao, wao watazungumza na Allah na kuwaeleza kadha na kadha. Kwa hivyo inakuwa ni katika mambo ambayo kwamba ni makosa zaidi. Wadalilu ashjar wal ahjar, na dalili ya kuonesha watu walikuwa naabudu miti na mawe. Kaulu ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaraitumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra rahimahullah anasema, je, mmeona Lata na Uzza na watatu wao mm, Manat? Hii swali ni swali ambapo kwamba ni, ni ya kukemea. Allah anasema, je, mmeona wa Lata na Uzza, je wamewasaidia na nini? Wamewanufaisha na nini? yani ni swali ya kukemea kuwa katika kuabudu hizi umepata manufaa gani? Wameweza kuwasaidia na jambo gani? Kisha katika hadithi anasema wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala anasema huyu sahaba Laithi radhiallahu anhu anasema kharajna ma'a rasul sallallahu alayhi wasallam tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ila Hunain tukielekea Hunain wa nahnu hudatha hali ya kuwa sisi ni ndio wageni ahadi bikufrani ndio tumetoka katika ukafiri juzi juzi yani ndio tumesilimu walilmushrikina sidratun na washirikina walikuwa na mkunazi wao ama walikuwa na mti yao yakifuna indaha waki wakiadhimisha ile miti wakiadhimisha ile miti wayanutuna biha aslihatahum na vile vile wakitundika zile silaha zao pale kama kuna vita kesho na nini wanahakisha wameangisha zile silaha zao kwa zile miti wakihakisha ile miti ina baraka fulani kwa ile miti ina baraka fulani lao wakifanya hivyo silaha itakuwa na nguvu na wataweza kushinda vita na nini ana walikuwa akitukuza hiyo miti na miti kama hii utapata siku zilizopita zilikuwa miti kama hizi hata mtaani watu wakiziogopa kweli kweli. Sikia hii miti haifai kukatwa. Eh, miti paka mtu akitengeleza boma inabidi ile miti ipigiliwe tu ndani ya nyumba ile hivi. Isiguswe kabisa. Lakini alhamdulillah baadhi ya watu walikatakata miti kama zile na alhamdulillah at least hizo fikra siku hizi zimeisha kidogo. Lakini kuna baadhi ya watu hata sehemu zingine kwa boma fulani unasikia miti fulani miti wachana nayo hivyo hivyo kabisa. Usijaribu kuigusa. Kwa hivyo inazuia hata mtu kuongeza nyumba yake na nini kwa ajili ya ile miti. So kwa hivyo huyu sahaba anazungumzia nyakati wamesilimu bado hawajafahamu tauhid vizuri, akasema wao walikuwa na miti au makafiri miti yao ambao kwamba wakiweka zile silaha zao, yukalu laha dhatul anwat, wakiita dhatul anwat famararna bisidratin, anasema tukapita karibu na hiyo miti, tukapita hiyo sehemu Fakulna, ye alipoiona ile miti na anaijua venye walikuwa wanafanya kabla ya kuwa Muislamu, venye walikuwa wanaiadhimisha na kuweka silaha zao pale. Walipopita pale, akaikumbuka akaiona ile miti, akasema fakulna ya Rasulullah, nasema nikasema ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, tujalie pia sisi tukuwe na mti kama hii, kama lahum dhatul anwat, kama venye wao wako na miti wao, tujalie pia sisi katika Uislamu tuwe na miti kama ile. Fakala rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema Allahu akbar. Mtume alikuwa jambo likimshangaza, anasema Allahu akbar, sema innaha sunan, hakika hii ni mwenendo mm, yani e, yasiyokuwa isiyokuwa yasiyokuwa e, isiyokuwa ya Uislamu. Qultu walladhi nafsi biyadi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaapa kwa yule ambo kwamba eh, nafsi yake kwa mkono yani eh, nafsi yake kwa mkono yake ani kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama kalat, haya maneno ambayo kwamba umesema ni kama ilivyosemwa haya maneno banu Israil. Banu Israil li Musa walipomweleza Musa, sababu banu Israil baada ya wao kukimbizwa na Firaun wakafika mbele wakaona kuna bahari nini ile akashiria ile miti yake ama nini ile miti yake kwa bahari kapasua njia wakapita vizuri. Baada ya Firauni kuangamizwa, wao wamepita wameenda ile sehemu nyingine wanaona kando kando kuna watu wanaabudu masanamu wakaambia Musa wanaambia Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha tujalie pia si kuwa na miungu kama venye hao wako na miungu yani sasa hivi wameokolewa na Allah lakini kufika mbele wanaona masanamu wanataka tena kuanza kuziabudu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha ile miti sawa na sanamu akaiweka sawa na sanamu kwa sababu ile ile ile wale wana, wanaitukuza ile miti eh, wanaiabudu ile miti waki, wakiona kuwa iko na uwezo fulani ya kufanya silaha kuwa na nguvu na kufanya yani wao kuweza kushinda vita na kadhalika. Kwa hivyo huyu akisema pia katika Uislamu tulete hii itakuwa tunaleta sanamu katika Uislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya maneno ni kama venye alivyoambiwa Musa na bani Israeli tujalie miungu kama venye wale wako na miungu. Na leo hii katika Uislamu utapata mara nyingi, sisi leo hii kila jambo ambapo kwamba tunaona kwa wasiokuwa Uislamu pia lazima tulete katika Uislamu. Jambo lingine, kila kitu leo hii, si katika harusi zetu utapata pia sisi tunataka neti pia wao si wako na neti pia sisi tunataka neti wako na ile waini yao pia sisi tunataka chochote ambapo kwamba tutaiona kule pia lazima tuilete katika Uislamu yani nikana kwamba pia sisi tunataka tukue na dhata anwati yetu kama venye wao wako nayo kama ilivyopatikana mfano hata katika masala ya Maulid ilikuwa ni hivyo wao mbona wanasherekea mtume wao pia sisi lazima tusherekee kwa hivyo ikawa sisi kila kitu tunaiga tukiona wale wanafanya kitu fulani pia sisi tunafanya sisi katika Uislamu tumekiwa hakika wao wako na birthday Waislamu wakasema sisi hakika itutoshi kila mwaka unapata mtu wako na happy birthday yake ameitoa wapi kwa siokuwa Waislamu kama wao wako nao pia sisi lazima tu tuipate katika mavazi, kila kitu, yani tunaiga kwa wasiokuwa kwa Waislamu. Naam, tukimalizia hii msingi ya mwisho ambao kwamba ni kaida turabia kaida ya ine, anasema Sheikh rahimahullahu taala, anna mushriki zamanina aghladu shirkan min alawwalin. Anataja nyakati zake na ni kitambo zaidi kuwa washirikina wa zama hizi eh, shiriki yao ni zaidi kuliko washirikina wa zamani. Sisi tunajua washirikina ni wale wale, lakini kuna afadhali kidogo uki, ukiangalia, japo kuwa wote ni watu wa motoni na kadhalika. Anasema kwa nini? Anasema li anna awwalina kwa sababu washirikina wa zamani yushrikuna fi rakhai wa yukhlisuna fi shidda. Shirki yao walikuwa wanafanya nyakati ya raha, mambo ikiwa sawa na nini, wanaabudu masanamu eh, wanaabudu miti na zingine, lakini shida inapotokea sawa sawa pale wanamkumbuka Mola wao aliyowaumba, pale wanamuomba Allah aliyowaumba. Lakini anasema wa mushriku zamani na hii ni paka zama zetu, mimi naona ni hivyo hivyo, yani haina tofauti yote. Shirkuhum daimun, shirki yao ni daima, siku zote wako ndani ya shirk, firaha wa shida katika raha na shida yote wako katika shirk. Unaweza pata mtu wako na kazi, lakini bado anaenda kuangaliwa mambo yake eh, isije kazi yangu ikaharibika na nini. Na akifutwa kazi ndio atabaki kwa mganga kabisa sasa 24 hours sasa. Yaani shiriki yake ni daima. Ona madada zetu mtu amestirika bado anaenda kwa waganga. Na akikaa bila kuolewa ndio huyo kwa waganga. Yaani shiriki yao ni daima siku zote. Anasema anatoa dalili kuonesha hilo, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idha rakibu fil fulk, wao walipokuwa wanapanda ile jahazi kisha yale mawingu yakachafuka kana kwamba inataka kuzama na nini daullah mukhlisina lahuddin pale wanamuomba Allah wao washirikina wenye kuabudu masanamu wanaona mambo haiko sawa pale waombi sanamu wanaomba Allah kwa ikhlasi aliyajuu zaidi awasaidie falamma najahum lakini Allah akiwaokoa ila albarri wakaenda inchikavu idhahum yushrikun tena wanarudi katika shiriki zao lakini wana mshirikina wa leo hii shiriki yao ni daima. Alafu kuna tofauti ambayo kwamba nimeona baina ya baadhi ya watu baadhi ya watu wengine ambao kwamba wanaswali, utapata wao siku zote wanaabudu Allah nyakati ya raha. ani tofauti ambayo kwamba iko. Lakini shida ikimpata sawa sawa huwezi muona msikitini. Kuna mtu utampata baada ya wiki mzima hujamuona msikitini unamuliza vipi ulikuwa wapi? Anasema mimi kama ningekuwa hapa hata ningekuwa nimefariki. Ilibidi nikimbie Mombasa, nikimbie paka Tanzania, nikimbie wapi niangalie mambo yangu. Alafu baada ya mambo kuwa sawa narudi swala, iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in. Nyakati ya raha na mwabudu Allah, lakini nyakati ya shida uwezi muona paka hata baadhi ya wasi, o, ndugu zetu wengine Waislamu na wamama wanajua ni kitu maarufu mpaka mtu anapokuwa na shida na anaendelea kuswali wanamwambia hii swala yake na kuambia utakufa tu ukiswali wewe kuja tukuoneshe mambo hapa iwezi kukusaidia hizi swala kwa hivyo anamwendesha mpaka wengine wanaenda kuombewa na kadhalika. Mtu siku zote anaabudu Allah, lakini shida ikimpata utamuona kanisani amepigishwa magoti, ama si kanisani, wameita mtu wa maombi katika nyumba. Anaona hiyo shida, Allah hawezi kumsaidia, lakini akishapata nafuu, mambo yamerudi vizuri, utampata katika safu. Alafu tofauti ya wale ambao kwamba waswali, wale ambao kwamba waswali wanapita kule nje, yeye akipata shida, wallahi anakimbia msikitini. Ye mambo yake ikienda mbaya huko, anajua mtu wa kumuokoa ni Allah Ona tofauti ambayo kwamba iko. Mfano utaona mtu salatu alfajr, sema alhamdulillah leo umejitahidi, anakwambia hata si hivyo jana sijalala nimenyongwa nyongo usiku kweli kweli, imebidi niwahi fajr. Yeye anajua mtu atamsaidia nani? Ni Allah. Yeye anazunguka kwa nje tu, lakini mambo ikiwa ngumu, kazi imeharibika, nani utamwona safu ya kwanza hapa. Lakini mtu wa kuswali siku zote shida ikimpata iki, umuoni tena msikitini, anaenda nje. Ona tofauti ambayo kwamba iko bali inafaa mtu anapopata shida ndio aoneshe imani yake kwa Allah ndio azidishe dua kabisa na awe na yakini katika dua hata baadhi ya watu wengine unaambia mtu shekha amka kiamu lei funga jumatatu na alhamisi muombe Allah yeye atakwambia nitajaribu acha nitajaribu nione lakini je dua inakubaliwa kujaribiwa Allah anasemaje ud'u Allah wa antum mukinuna bil ijab muombeni Allah aliyakuwa mkoshua na kujibiwa si kujaribu lakini kujaribiwa kujaribu hawezi kupata eh, ijabu hauwezi jibiwa kwa sababu unajaribu. Allah anafaa muombe na yakini, ukijua yeye asipokupatia hakuna yote anaweza kupea isipokuwa yeye. Kwa hivyo ndio tofauti ambayo kwamba inapatikana leo hii katika ibada zetu. Ibada zetu zimekuwa leo tunamwabudu Allah nyakati mambo iko sawa, lakini shida ikipatikana unapata mtu yuko nje, na hii ni kinyume na venye watu wanapofahamu katika swala, kwa sababu katika swala kila siku tunasemaje, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lakini iyyaka naabudu tunaonekana ndiyo lakini ikifika saa ile tutahitaji wa iyyaka nasta'in hapo watu wanaona hapana hii kwa Allah haiwezekani hii lazima nipate usaidizi nje nifanyiwe mambo kadhaa kuna watu pako wa mtu anarudi anasema saa hii nimekingwa sawa sawa hakuna kitu inaweza kunidhuru amefanyiwa chanjo na kadhalika sasa anaona hapo sasa ndo anaweza endelea na, na ibada anaona zile shida ako nazo Allah hawezi kumsaidia kwa hivyo hii ni, ni, ni hali ambayo kwamba ni hatari zaidi ndio tukasema lazima mtu ajue hizi misingi za za tauhidi na shirka ajue ni nini kwa sababu mtu wa tauhidi anapokuwa na shida ndio imani yake inazidi zaidi kwa Allah ndio anazidi kumuomba Allah zaidi hata kama anatembea saa yote kila wakati na anajua hakuna yote anaweza muondolea hayo matatizo isipokuwa Allah lakini mtu kama ana tauhidi akiwa na shida kidogo basi utampata siku zote ako na wasiwasi na siku zote utampata yuko nje ya msikiti akikimbia kule na kule, ili apate usaidizi. Mambo ikienda sawa, sasa ndio utampata anarudi katika ibada. Kwa hivyo hii ndio msingi wa nne ambao kwamba Sheikh amebainisha ambao kwamba ni mambo ambao kwamba inapatikana mpaka leo hii hasa katika mjitama wetu zaidi utapata watu wamezama katika mambo hii. Mtu anaswali swala tano, mtu anafanya kila aina ibada, lakini shida ikimkumba, walai utashangaa wapi anatafuta usaidizi. Anatafuta usaidizi mbali mpaka watu wamesema kuwa shirki leo hii ati ndio imekuwa ni dharura. Mtu anakuambia ni dharura bana. Hii ni dharura. Wewe fanya alafu baadaye utaomba toba. Hata wengine wanasema eh, Mwenyezi Mungu anasema kimbia akusaidie. Lakini unakimbia wapi? Kimbia katika ushirikina na waganga na nini ukisema Mwenyezi Mungu amesema kimbia akusaidie, nafaa ukimbie kwake. Wa anibu ila rabbikum sasa hiyo ndio inafaa mtu akimbie kwa Mola wake na muombe Allah na anyenyekee pale, ili Allah aweze kumuondolea yale matatizo ambayo kwamba yuko nayo. Kwa hivyo inshallah taala tutakomea hapo, sijui kama kutakuwa na swali na nini kuna ndugu zetu watakuwa wenye kujibu inshallah taala. Tumeona tu tuisome yote kwa jumla, ili mtu at least aweze kuielewa kwa uchache hii misingi mine ambayo kwamba ni muhimu, ujue tauhidi nini na vile vile uweze kufahamu ufahamu shirki ni nini na ujue kitu ambacho kwamba ni hatari zaidi kwa maisha yako ni ushirikina kwa mtu ajitenge kwa sababu unapata walikuwa wamedhamini wamehifadhi ile ile ile ile akida yao hata kuliko maisha yao mtu afadhali akufe na ile ugonjwa katika tauhidi kuliko aende kwa mganga akufe hali ya kuwa ni mushrik je ukikufa pale kwa mganga utasema nini hmm? ukakufa katika hiyo hali na hii ndio hali ambayo kwamba wallahi watu wengi wako nayo mimi nakumbuka hata dada yangu alikuwa mgonjwa kisha mwisho akafariki. Lakini watu wengi wallahi walikuwa nishawishi Waislamu, nasema wewe kuja tukupeleke kanisani. Hati hii ule pasta akikemea tu mara moja hii jini itatoka. Waislamu wanakwambia akikemea atatoka kila kitu hii. Sasa niambie wamedumu ndani yake kiasi gani? Wengi wengine wanawaleta kwa nyumba usiku usiku katika giza, anamfanyia nini? Fanyia maombi pale na kadha na kadha, kumwambia mambo kadha na kadha. Sasa naona hivyo yuko sawa, lakini katika mambo ambayo kwamba inamtoa mtu katika Uislamu Muislamu anafaa abaki katika dini yake. Ona Allah aliposema wala tamutunna illa wa antum muslimun, haikuwa ati ni kitu rahisi hivi kwa sababu mitihani zitakuja nyingi, lakini we lazima uhakikishe katika ile mitihani yote umekufa kama we nini ni Muislamu. Na kufa kama we ni Muislamu mpaka uwe na tauhidi ya sawasawa. Kama una tauhidi ya sawasawa, ukitingishwa tu kidogo, mtu amesimamishwa kazi sijui mke ametoroka, sijui nini imefanyika, mwisho utabidi unaingilia katika mambo ya ushirikina. Na leo hii shirki zingine zinaendelea hata paka ndani ya misikiti zingine. Tulikuwa tunaona baadhi ya msikiti fulani hapa Kibera, ilikuwa watu wakiamua wanafanya ile dhikri, watu wanachinja ile kuku, kisha damu inawekwa kwa sinia kisha watu wanaingia wanazima tena ndani ya msikiti, wanazima light, wanafanya zile dhikr, makelele nini, wakistuka hakuna ile damu pale ndani ya msikiti. Ushirikina aina gani? Kwa hivyo hii ni mambo ambayo kwamba inafaa watu wajitenge nayo na watu wajitahidi zaidi kulingania haya masaili ya shirki na nini, ili watu waweze kuwa mbali nayo, kwa sababu watu wengi ukumuliza shirki ni nini, atakwambia ni kuabudu sanamu, na yeye anajua abudu sanamu, lakini utapata hata kwa mkono labda kuna irizi na kadhalika, mambo nyingi ambapo kwamba tuko nazo katika nyumba zetu, kinga nyingi nyingi. tumeandikiwa talasimu fulani, ameangisha kwa nyumba Niwahi kuona sehemu fulani, unauliza hii ni, anasema hii wachawi wawezi kurudia hii nyumba kabisa. Karatasi tu ameangisha hivi, imeandikwa mambo kazi. Wengine zingine zimewekwa kwa frame kabisa, zile zimeandikwa star na nini. Kwa nyumba zetu nyingi utapata zimeangishwa tena, zimewekwa kwa frame. Ukiuliza anasema hii ndio inakinga hii nyumba. Subhanallah. Lakini aya ngapi ambapo kwamba zimeteremka kuhusu mambo ya kinga? Suratul Ikhlas, Nas, Falak, zote zinazungumzia mambo ya kinga leo mpaka watu katika mujtama wanadanganywa kuna baadhi ya watu walikuwa wanatembea na maji fulani wanasema hii ni maji ya ya, ya, ku, ya kukinga kutokamana na hasad maji yenyewe ni mia tano chupa ile ya 20 nauza shilingi 20 mtu anakuuzia wamama wamenunua hivi lakini suratul e, eh, Falak mwisho anasemaje wa min sharri hasidin idha hasad soma hizi sura zina Allah na kukinga na mambo mengi lakini watu mara nyingi utapata hawazingatii naam kuhusu mambo ya nini hmm. uh, wamejibu. Tulikuwa na jambo moja ambapo kwamba ni muhimu. Mara nyingi utapata sisi mtu wetu akifariki ama ni utapata hatuna time ya kuomba dua. Utapata mtu paka atafute maalimu, atafute watu na nini. Kwa hivyo inakuwa iko na gharama nyingi, kwa sababu mwalimu ukitafuta kuna basha au sivyo, alafu wale watu watakuja kuitikia amin, pia lazima wafanyaje wapikiwe. Kwa hivyo mtu kama ana hii uwezo, unapata kuna siku anaomba nini, hili makosa, kwa sababu dua ni ibada. Kila wakati nafaa uombee mtu wako, na katika mjitama wetu utapata mara nyingi watu wajui hata kuomba dua, hata na Kiswahili, hata lugha yake mtu hawezi kuomba dua. Hili ni, ni, ni makosa zaidi. Inafaa mtu ajue kuomba dua na Kiswahili na lugha yake yote. Ile imekatazwa ni ndani ya swala, ndio ifai kutumia lugha nyingine, lakini unapokuwa na tatizo yoyote na nini, nafaa muombe Allah baina adana na ikama unamwomba Allah maiti wako unamwombea si lazima utafute mahali mko wapi uko na shida fulani mahali ndo akakombea dua ukienda unasikia amesafiri mpaka wiki nyingine sasa so, utakaa na hiyo shida mpaka unamsubiri yeye haifai afao iniwe mkono mwenyewe uombe dua ni kitu ambacho kwamba ni muhimu zaidi inshallah taala Allahu